jura, hein? Tô na jura, hein? Tô na jura, tô na jura. Tô na jura. Juras que me ama? Então vai ter que fazer isso na cama. É... E aí, dois é? E essa novinha aí? E essa novinha aí, dois é? Ó. Será que transa que nem dança? Essa boca só bebe, eu também mama. Vamos descobrir agora, moleque doido. Aumenta o som nessa porra, aumenta o som do paredão. Que as cachorra fica louca e bate a bunda no chão. Ei, ei. E bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão, bate a bunda, bate a bunda, Ei. bate a bunda no chão, bate a bunda, bate a bunda, Ei. vai, Ei. vai. Dá sentadão, dão, dá sentadão, dão no chão, dá sentadão, dá sentadão, dão no chão. Da sentadão dão no chão, ai, ai, Da sentadão dão no. Agora eu vou falar de todas as minas da quebrada que são especialistas na sentada. Elas dá bom, elas dá bom. Bom, bom, dado, elas dá bom, elas dá bom, vai. Bom, bom, bom, dada, elas dá bom, elas dá bom. Ai, bom, bom, dado, elas dá bom, dá bom da bom bom bom da vem tarra tarra vai tarra tarra vem tarra tarra dá bom bom da vem tarra vai tarra vem tarra tarrada dá bom bom da dá sentar dá sentadão dá senta dá sentadão dá senta dá sentadão dá sentadão dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão, dá sentadão com você então dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão e bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão. Bate a bunda gostosinha, cara. Ela e o 2R novamente. É, é. <laughs> é, é. som nessa porra, aumenta o som do paredão. Que as cachorras fica louca e bate a bunda no chão. Ei, ei. E bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão, bate a bunda, bate a bunda, Ei. bate a bunda no chão, bate a bunda, bate a bunda, Ei. vai, Ei. vai. Dá sentadão, dão, dá sentadão, dão no chão, dá sentadão, dá sentadão, dão no chão. Ai ai, dá sentadão dão no chão, ai, ai, dá sentadão dão no. Agora eu vou falar de todas as minas da quebrada que são especialistas na sentada. Elas dá bom, elas dá bom. Bom, bom, dado, elas dá bom, elas dá bom, vai. Bom, bom, bom, elas dá bom, elas dá bom. Ai, bom, bom, dado, elas dá bom, dá bom da bom bom bom da vem tararatarada vai tararatarada vem tararatarada e bom bom da vem tararatarada vai tararatarada vem tararatarada e dá bom bom da dá sentar dá sentadão dá sentar dá sentadão dá sentar dá sentadão dá sentadão dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão, dá sentadão com você dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão, dá sentar, dá sentadão e bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão. Ei. Ei. E bate a bunda no chão. Bate a bunda gostosinha, cara. Ela e o 2R novamente. É, é. <laughs> É, é.